Ganay 5. Dito pa rin, Cap Auditorium, Davao City. Huling laban na ng gabi. Flip na pag para sa... sa buong Mindanao, sa buong Davao City, sa buong Davao Hip Hop, sa lahat na naglalabas ng musika. Shoutouts kay Macti, shoutouts kay Bud Vibes, shoutouts MR, lahat na nakasama namin mula kahapon hanggang ngayon. Lahat ng support ng tunay, buong Mindanao, division at uh, mula 2010 pa. Siyempre, laking shoutout sa lahat ng support ng tunay online para sa inyo itong lahat. www.fliptop.com.ph Silipin nyo na yan. At sa kanan ko, sa kanan ko, Pampanga represent para sa inyo pagbabalik. Magigay Paray! kay... Oil at sa Basic OL Shop at kay Repan Dietrich. Merita. At sa kaliwa naman, sa kaliwa naman, Mindanao Division represent galing Bandigo City pero galing siya Cotabato para sa event na to. Magigay tayo lahat para kay Nikki akong kamot na puro sama sa kahapdos sa koga utong um, akong tiil dili na sa kaysa lapon ako nalubong Ha, baliwala, pati ang kainit manit man ako mulagom Di bati o kakapoy basta importante mahumako sa akong gitanom Bra, sige lang padayon, dili kumuundang makatilaw magbali Bahala na uginay, basta lang kanunay, wa kong nagdali Luya man ng lawas, hurot kusog, pahuway lang kadali Nagpait mataro na buta panahon, makatilaw ra taog lamig you are ito sa inyo. Pinili niya mauna si Nicky. Tig dalawang minuto dapat, pero hindi naman tournament battle to. Enjoyin natin to para sa inyo to Davao City. Pakinggan natin. Una panat. Nako'y t-shirt ihatag. Ihatag na ko ni sa pinaka ang makatag na sa ako ang last words sa ako ang fourth line game. Last words sa ako fourth line na ah, game. Yo! Sinyo versus Nikki, sa laban to di ako magpapa-under. Ngayong gabi, ako yung Ford na papaslang dito sa Ford na mukhang Sander. Christian Bale, Heath Ledger, mawawala to Malafonger. Ako yung Batman ngayong gabi, tatapusin ko tong rapper! Rapper, ng laban? My gosh! My gosh. sa bahay, ang daming pumunta. Yung iba bumaba pa galing sa bundok, bitbit, kambing, itik, manok. Para sa iyo lang ipusta. At sabi nila, underdog daw ako sa labang to. Mga bobo! Hindi ako underdog! Underhorse ako! Yung mukha mo, korteng half moon. Letter C kung titignan. Itong JK ang inspirasyon ni Juan Carlos nung nag-compose siya ng buwan. Sa ilalim ng putang inang chinian pwede gamiting tuhugan. Pag nagtabi kayo ni Tats, tawag doon, magkatsin kahulugan. Tapos, sobrang tulis pa niyan. Kaya napagkakamalan tong tulisan kung napapansin nyo. Sa sobrang tulis ng baba mo, dapat pangalan mo, Chinyo. Makingay ba Ito, pag yung GF o asawa ng kalaban ay maganda at sobrang blooming, sa battle dinadamay pa neto. Shout out nga pala sa lahat ng girlfriends ko. Huwag kayong masyadong assuming di kayo madadamay dito. Sineto kay G-Spot, di daw siya mahahanapan ng butas. Pwes, rebelde ng Mindanao tong kaharap mo. Sanay akong magbigay ng butas. Oo, kaya kong magbigay ng butas. Gusto mo ng patunay? Ha? Tang ina ka. Butas! Pangit ko tang ina. Matik na yan. Sa lahat ng MCing pumasok dito sa venue, ako lang yung kinapkapan, tangin. oh, pangit ako, tol. Pangit. Yung mukha ko, di natatabla ng Photoshop. Ngayong nakipaglaro ka sa pangit na to, suicide aabutin mo. Hashtag Momo up! Kaya, kung lalaitin mo ako pisikal, di na ako magpapaapekto sa'yo. Tandaan mo, bench model ka lang sinyo samantalang heartthrob ako. At anigma, ano bang ginawa niya sa'yo? Hindi ko matandaan na ginawan ka ng masama. Para ipaulit-ulit mo sa kanya itong sumpa. Oh, di ba ganyan ka? Galit na galit kapag bisaya yung kalaban. Sarap mong bigyan ng sapak. Sinyo daswak. Diring-diri siya sa Bisaya, piyo yung ghostwriter si Sak. At speaking of sack, imaginary daw ang akong sex life. Loko sana ikaw ay makarma. Magiging imaginary lang naman yung sex life ko sa kung ang pangalan ko plasma. Kaya sinyo, round mo na. Sige, round mo na. Magrebat ka na repa to the max. Pero binabalaan kita. Pag nakarinig ako ngayon ng malapikos machine na rebat, promise, hahampasin kita ng balot box. <laughs> bagsak. Gago, matagal ko na yung pinatay. Tapos na yun, bay. Ako na ang rason ngayon kung ba't may pakusganay! Bas, Batman yung costume. So, nasan si Robin? Nagtataka ako bakit yung sidekick mo si Penguin. ka pa, tinipid mo naman, Brad. Batman yung costume, yung kapote, garbage bag. Pero saktong-sakto naman yan, bay. Kasi sa garbage bag na yan, dyan kita ilalagay! sa Davao. wala pa akong sinasabi, nagre-react na sila. <laughs> Ganito kasi yung mga itsura na kahit ituro mo lang, matatawa ka na. <laughs> Usapang kagapuhan at kapangitan. Ano Puta, sigurado ka? Alam na namin kung sinong pangit dito. Di na dapat pinagtatalunan pa. O siya, siya, siya. Ibahin na natin ang tema. Sabi ko, alam na namin kung sinong pangit dito. Di na dapat pinagtatalunan pa. O siya, siya, siya. Meron kang kanta. Alam nyo, title. Ayokong maging gwapo. Papapugi! Hoy! Lakas mo naman, boy! talaga meron pa siyang choice. Unggoy, hindi ka na magkakaroon pa ng pag-ibig na makulay. Kasi yung love life mo, drawing, di na yan magiging tunay. Habang buhay ka nang maghehentay. Kaya bay, kahit manggayuma ka pa, wala nang magagawa yon tigilan mo na yung kakalaki charm mo ng kondom! ah, napipikon, yung noo kumukunot, pero in fairness, awig mo si Crush, bandikot! Pisot, trap ng Davao, so ano si Scab Charming? tayong kakatapos lang i-grooming. Ganito magiging itsura ni Saito pag naging blooming. Pero speaking of... Pero speaking of blooming, umuputi ka na. Lax! Kasi balita ako, gumagamit na ng Lax! Pero ba't yung sa'yo di pahid? Yaks, nung nakita ko yung label, ang nakalagal, ang nakalagay, Floor wax! ano ka ba naman, Box? Di na yung tatalab sa'yo. No offense, bro. Kala ko nga namatayan kayo. Sobrang itim sa profile pic, nag-condolence ako. Pero alam ko, alam ko, ikaw ang albularyo ng tugma. <clears throat> ang pinagtataka ko lang, ba't di mo magamot yung sarili mong mukha? Alam mo, akala ko nga, member ka ng chakra eh. Kasi mukhang, yung mukha mo may sumpa! Akala mo ata, yung mga ganyang image, nakakadagdag ng angas. Biruin mo ha, ikaw tong albularyo, pero parang mas kailangan mo yung tawas. Pumas! Pasalamat ka't hindi ako pumunta dito para manggulo, Brad. Alam kong kamag-anak mo si Ed, kasi yung bunga bunganga mo kaluwag na mag-anib-anib ba kayo ng yung mga kaanib, mi katiting. Wala akong nararamdamang panganib kasi ba't ako matatakot sa albularyo? Eh, yung debut battle ko, meron na akong sanib. Rick, alam ko na kung bakit ka nagpatawag ng albularyo. Kasi alam mo na kada punchline ko may impacto. Oo, ako yung Andrew Isa Comedy. Pero putz pag nagseryoso, kaya babala ko to sa'yo, mali ka ng ginagambalang espiritu. Whoa! daw niya si Sak. Puta, wala kang konsensya. Ghostwriter mo siya, abangan mo yung round 2 ko, meron akong ebidensya. Pero ngayon, pero ngayon, di na niya ghostwriter si Sak. Alam niyo ba kung bakit mga pre? Wala eh, may tipsy na kasi. Yung round 2 ko, kailangan ko ng katahimikan kasi medyo seryoso. Kaya kayo na bahalang umusga kung nagsasabi ako ng kasinungalingan o totoo game? Game! Yo! Nung una, <laughs> lagi mong pinagyayabang yung abs mo. Sinyo, walang yaka pag kinumpara mo yung abs mo sa ab ko, panigurado mapapahiya ka. Kasi itong ab ko, nag-iisa. Pero sadyang kakaiba. Kasi tingnan nyo naman mga repa, puta, yung ab ko, may ab pa. Kaya, kung usapang abs lang, eh, siyang sayo. Bibilib lang ako sa mga yan kung kaya nilang gawin ang ganito. Oh. Di ba ang galing? Lahat napapahanga. Pag gumiling, trending, mala, Dante Gulapa. Pero gawin natin konting classic to. Game! Game! Tagay na mo sinyo! Ole! Ole! Ole! Tapusin! Tapusin! Tapusin! prinsipe ng ribat. Kasi sa pagbabalik, sadyang mapapahanga ka. Sa sobrang galing niyang magbalik, kaya niyang bumalik sa bahay nila galing pambababae sa event ng di alam ng asawa niya. Oh! nagulat. Yung PM, di ko inaasahan. Sa katunayan, bilang katibayan, Bisarmento ora mismo kaya kong magbanggit ng dalawang pangalan. Ano? Ano? Ano? Pero wag na. Basta ang sabi, yung isa, fan mo. Tapos yung isa, organizer. Mm. Mahiya ka naman. Ang hilig mong pumasok-pasok sa ganyan, eh, ang bilis mo naman daw labasan. Talaga? Talaga? Talaga? mo yung event organizer na maganda, kahit kailan di ko yan magagawa tanga. Kasi alam ko sa sarili ko na walang papatol sa aking event organizer na maganda. Yan! Yan! Yan yung idol nyo! Magbibigay siya ng motibo tapos dadaanin ka sa matamis na salita. Binansaban, binansagan pa namang copyright at outright yung grupo pero ang hilig mga liwa. Kaya, kaya, kaya, huwag kayong padadala. Pre, pre. Huwag kayong padadala. Kayo'y aking binabalaan. Sakit nito, malasnab, HIV, humag-iyot biyan! At punta naman tayo sa ghostwriter issue. Mm. Maganda to! Nung laban mo kay Aklas, 50 hanggang 70% sa mga linya mo galing sa maestro, di ba? Ha? Tulad ng Welcome Back Tol, Murder Breath Kill at marami pang iba. Kaso nga lang, nag-choke ka. Kasi sa, binigay na, sa bigat ng binigay na linya niya, yung utak mo bumigay at nabaklas. Kaya yung resulta, itong sinyo nagmukhang magsasaka ng Hacienda Luisita kasi bumagsak nung nag-aklas. Oh! Tapos, sa battle mo kay Batang Rebelde, yung skemang, pag hinampas kita ng combat shoes, yun ang literal na child abuse. Whoa! Galing! sa maestro. Tapos yung linyang KOTD, knockout si Tipsy D, galing din yun sa maestro. Los, los. Pansi, Sak. Di ba, Sak? Sinabi mo sa akin yan six years ago. Digo sa event, wala pa ako sa flip top. Di ba? O ano? De-deny mo na. Ano yan? Tanga-tangahan? Ganyan naman talaga pag adik kapag nahuli. Nagmama ang maangan. Pero, pero, di lang yan. Marami pa. Marami, marami, marami pa. Pero sa ngayon, bibitinin ko muna kayong mga bay. Pero huwag kayong mag-alala. Babalikan natin ang issue na yan next year pag nakaharap ko na yung maestro sa susunod na pakusganay. Ano ba anak? Pahinga natin! Hindi. Tangina na yun. Napakawalang kwenta sa tangina ka. Talaga, talagang marami akong babae. Kabit-kabit, puro magaganda. Ikaw may kabit ka din, di ba? Dati may nakakabit sa yung kalesa. Panay parinig nung huling taon. Gusto daw akong kalabanin. Ngayon tinanggap ko ang yung hamon. Wag na wag mo akong sisisihin. Kaya ako lang naman binigyan to ng atensyon kasi alam kong patay na patay to sa akin. Hindi niya lang maamin. Pero ito'y ganti sa ginawa mo sa kanyang pandi-discriminate. Kaya wag ka munang mag-celebrate, gago. Ganun ka niya. Kahit karir mo, di na nga tumatakbo. Tapos, binigyan ka pa ng break! Pero teka muna, wait. Naalala ko nung tryouts, puta grabe, kabubuhan. Kasi sabi niya sa kalaban, ang talunin ka sa battle na to, madali lang. Parang first at last letter ng pangalan mo. Very easy. Very easy. ina naman. Yung A at Z doon, asaan? Eh, ang kalaban mo si Ran. malala to. Hindi ka bagay sa libo mong TF. Bagay sa'yo, dalawampung piso. Kasi, kurnito. Nge! So pwede pala akong bumanat ng mga linyang. Kaya kami di nag-champion sa 2x2 kasi DPD. Ganun ba yon Nikki? So yung bilat mo at bilat ng GF mo, iisa. Kasi paniguradong bubuka. ka. Kung di mo na gets talagang bubuka, buang ka, bugo pa! Alam mo ba, may mga bagay-bagay lang talaga na binabagayan ng mukha mo. Kaya sana matanggap mo na sadyang may mga bagay sa mundo na di naman bagay sa'yo. Alam mo kung anong bagay sa'yo? Si Hiso bagay kayo. Yan ang nababagay sa'yo. Kaya payo ko sa mga dalaga, mga dalaga, pag naging boyfriend nyo si Nikki, tang inawag na. Tignan nyo naman yung itsura, parang araw-araw bubungangaan ka. gawin mo sa buhay, tangina ka, sali ka ng isa buhay, tapos magpakamatay ka. Kasi kung pupunahin mo pa na di kami nag-champion, puta kapal naman ang iyong face. Ikaw nga sumali ka ng isa buhay eh. Di man lang umabot ng second stage. At least yung tandem namin ni Tipsy, mala powerhouse. Ikaw try mo siya yayain mag dos por dos. Tawag sa tandem nyo, Nicky Mouse. Krega sa Aksiro ay Ryzen, Mokoro at Yomi. Puta comedy. Baka Tito Vic and Joey kasi sidekick ka lang, Nicky Di Horsey. Kaya Dr. Ichigaki, hindi ka nababagay sa aking isang daang porsyento. Kahit magtulong-tulong pa kayo mga putang ina nyo. Kaya paano mo nasabi na ikaw si Eugene? Eh ang kamukha mo yung mga sumisigaw ng tapusin. Ikaw si Vincent, kasi may third eye ka. Gwapong-gwapo ka sa sarili mo, pero di makita ng iba mo ba laging sinasabing, ikaw si ganyan, ikaw si ganito, dinaig mo pa si Sensuwi sa dami ng pagkatao? Oo, tinapat ka lang ni Anigma sa akin para mag-boom yung karir mo. Kasi sakto, estilo ko, mga la- malakaraso, laging may pasabog to. Laban dito, sa bida-bida, sus, kayabangan lang alam nito. Ah, kaya pala, malajinda, kasi puro kahanginan mga punches mo! Magkalang ako! Mga linya ko, paniguradong tatatak sa ulo mo, babakat na para bang marka ni Master Jericho. Wow, talaga sinyo. Sobrang galing magrebat. Magaling ka palang magrebat, pero bakit di mo nirebat yung pagsusulat ni Sak? Eh, yo, sabi niya, yung mga haters niya raw sikat. Take note sikat. Doon ka sa akin sumabit. Kasi di ko matandaan sa buong buhay ko sa inyo na sa'yo ako'y nakaramdam ng galit. Pero sabihin natin na yung mga haters mo sikat. Sige, sabihin natin. Ibig sabihin, haters mo sina Kuya Jericho Rosales, Kuya Daniel Padilla, at Kuya Dingdong Dantes? Yun ba ibig kong sabihin? Yes. Kasi kung ganon, edi eh, wow! Amaw! Yung asawa niyang mukhang jablo na mahilig sa blowjob? My gosh! nakakasuka. Ayoy! Yung ugali katumbas ng dalawang Don Chich ng Dallas Mavs kasi luka-luka. At di ba, inggit na inggit ka sa joga ni Ann kasi nga daw malaman at sobrang bless. Yung joga kasi ni Be, ang liit. Pag hinawakan mo, dapat pa ganyan para kang naglalaro ng chess. <laughs> Hindi daw si Sheyi ang naka-first blood kay Ann. Pinagsigawan pa talaga. Eh di rin naman ikaw ang naka-first blood kay B, di ba? Sa madaling salita, pareho lang kayo tanga. Tapos may pa finger finger of death ka pa. Nagdodota reference pa si Gago. Kung naging Dota character man tayo, probably ay a maskar. Tapos ikaw, fuck you! Ano sa inyo? Di ba sinabi sa'yo ni Bea Sarmiento na ex niya ako? Nakaka-virgin ko lang sa kanya nung nag-first sex kayo siloso ka pre. Anim na raan at anim na put anim na oras lang naging kami. Grabe, wala akong masabi. Sa dami kasi ng putukan na nangyari kala ko gyera sa Marawi. Pero, alam kong di kami magtatagal ni B. But honestly, Ansel now? I miss her all the time. Naaalala ko nga dati, lagi ko siyang pinuputukan ng AK-47 at 22 kasi gustong-gusto niya yung 69. At alam nyo ba ang karime ng maganda si Ann Mateo? Mataba si B. Sarmiento. <laughs> Limang babae lang ang kilala kong sobrang taba. Yung pinakasa buong mundo. Una, si Eman Amid ng Egypt. Eh, Egypt! Egypt. Rosalie Bradley ng US. Tapos yung tatlo, asawa mo. Kasi sobrang taba ng asawa mo. Laging may bitbit na margarin. Lahat ng picture niya sa bahay, naka-billboard size na tarpaulin. Kasi, sobrang taba ng asawa mo. Huwag mo nang ipagkaila. Pag pumasok siya sa PBB, kaya niya kunin ang slot ng Big Four mag-isa. Sobrang taba ng asawa mo. Huwag mo nang itanggi. Nung pinanganak sa ng putang ina niya, ganito na siya kalaki. Kasi sobrang taba ng asawa mo. Yung pantalon ni Crazy Mix, sa kanya nagiging skinny jeans. Pag nagutom, kayang umubos ng isang buong lechon isang sakong bigas at sampung kilong magic beans. Kasi sobrang taba ng asawa mo. Di ko yan tatantanan. Pag nanood sa ng flip top, kailangan pa ni Anigma ng sapong bouncer para siya ay kapkapan. Kasi sobrang taba ng asawa mo. Pero magre-reba to. Magre-reba Sobrang taba ng asawa ko pero mahal na mahal ko siya. Putang ina! mahal mo naman pala ba't sa iba kumakantot ka pa? Oh! Baka sabihin ng hurado na yung mga linya ko didirekta kay Gago. Hindi naman kasi to rap battle. For some time! Ma! salamat sa'yo. Kasi ngayong gabi, tinapat mo na sa akin yung Joker. Binigay mo na sa akin yung pangarap ko na battle sa wakas makakapag-isa buhay na ako next year. Yo! Sige, para matapos, i-rematch mo na lang kami ni Hansel. Kaya pala may dalang garbage bag to. Puro linya ko nire-recycle. Linya ko, punchline mo, gago ka. Pinagtatanggol pa si Ann. Wow, gentleman. Kala mo, di pinagjakulan. Bago mo siya ipagtanggol, lumugar ka muna, Brad. Bago mo ipagtanggol yon, unahin mo muna yung girlfriend ni Kamandag. Kasi mali yung ginawa ko kay Ann. Tama ka naman doon. Pero yung ginawa ko sa kanya, bagay lang kay Shay yun! Ato, tama ka. Hindi nga si B ang pinakamagandang nakilala ko. Pero siya naman ang pinakamagandang dumating sa buhay ko! Yeah! Kaya dinayo pa kita para lang pagmukaing dayo ka dito. Hindi ka kasi pandayo. Yung point di mo ba nakuha? Pag home court, ang lalakas. Pero pag sa labas, ang hihina. Pinaka nakakatawa sa Davao, pero pinagtatawanan sa Maynila. Tapos susunod na sinyo, parang insulto naman yun sa akin. eh gumagawa ka lang ng eksena para mapansin, mapalikod man o harap ng kamera, ako'y pinoproject pa rin. Extra ka lang dito, masakit man natanggapin niya ang rason kung ba't hanggang ngayon, you're always behind the scene. Kaya sino ka? Sino siya? Sino nga ba si Nikki? Ang nawawalang anak ni Aling Vicky. naisipan ko kung bakit Mickey pangalan nito yung reason ng banges. Kasi ang paborito niya daw na sapatos, Nikki Cortez. Nang <laughs> inabes, nakakainis, sino bang nagpangalan sa'yo si Res? Pwes, hindi ka na dapat mabahala. Huwag ka nang magtampo kasi ngayong gabi ako na ang magbibigay ng pangalan sa iyo! Junel! <laughs> di ba? Saktong-sakto pa sa kulay niyang dilim ah. Rick, ano ba? Tinatansya mo ba ako? Alam mo namang planchado to magtrabaho, ba't binigyan mo pa ako ng kabayo? Di ko masakyan yung trip mo, kasi para lang tong politiko, magaling lang pag tumatakbo! Oo! Oh! Magaling lang to pag tumatakbo. Oo, oh, sa akin wala namang case. Meron lang akong bakit na tanong. Ano bang klasing style yun, Chong? Dapat binigay mo na kabayo sa akin yung extra strong! Kaya yung sinasabi mo, TF lang ang habol ko dito. Paano? Eh, e 500 lang naman ang nakapatong sa ulo ng kabayong to! Ganyan pa talaga horsepower mo? Umamin ka nga. Kasi balita ako, nung nasa piti ka pa lang, sumisipa ka na. <laughs> ah, kaya pala, gustong magbenta ng tiket, mautak. Bagay nga sa'yo yung bansag na kabayo, sa lakas mong, kumikbak. <laughs> Kaya fuck you! Ang daming nirereklamo. Na kesyo, stop your fucking discrimination, puta sana ni rally mo. Pero speaking of rally, parang napaisip ako. Kasi kung si Balakid makibaka, ikaw makibao! Oh! Ano, Dancing King? Anong paborito mong sayawin, Dancing Queen? Kung yan ang pasihan mo ng pagiging magaling, abate ka. Yung mga dance step mo, pang sumba ako pamatay bawat galaw ko. Kapuera, kaya punyeta. You got served what you deserve sa lahat ng ginawa mong kahiyan dito sa flip top. Ikaw tong puro galaw at puro sayaw. Pero karir mo, di naman nag step up. Kaya sobrang wak. Desperado galawan. Harakiri daw, pues pagbangga mo sa akin, kasi. Ito na ang iyong huling sayaw! Lift up, Oscar Night 5! Sinyo versus Nikki. Maging guys, one beses para sa kanilang pareho. Magingay tayo lahat para sa atin lahat dito. Uling beses, oh. Shoutout ulit palagi. Boto ng Urado, 5-0. Magingay tayo lahat para kay Sinyo. Uh, ah, So wala magpasalamat sa mga taong sumusuporta sa branded. Uh, Fibers, Parachute, B-Rabbit, Indisputed, Aris, Igaros, Tisam, Sistema, Ulap, Yon, Villain Clothing, Lee Price Tag, Ugly Kids, Xerox Side, Extreme Clothing, Black Manila, Tag Army, at siyempre sa supervisor namin si Sherwin at kay Justin ni Kuya Rusty! Yo, uh, ah, out sa lahat, sa lahat ng pumunta dito. Salamat, maraming salamat kay Revan sa inyo. Maraming salamat. Maraming ah, salamat. At uh, out sa lahat ng tropa ko sa Cotabato at saka sa Maguindanao. Maraming salamat. Reality Vlog. Judges, mabilis na lang. Judges! Uh, round 1, round 2 kay Sinyo. Tapos round 3 Trabla. Tapos mas mabenta yung mga jokes ni Sinyo. Islam nga pala, alawakan ng speech. Uh, yawa, ah, Enigma Yawa. Pero <laughs> shoutouts lang, shoutouts lang ng Oli family, Alvarez family, Camilo Otis family, shoutouts sa girlfriend ko. Uh, boto ko kay senior, round 1, senior, round 2, Nikki, round 3, senior. Ngayon. Salamat sa tanan nga niya to. Yun, uh, round 1 saka round 2. Yung, yung round 3, malinaw naman kay Nikki. Sa round 1, round 2, talagang ano, may agwat talaga sa dalawa. Yo, Rudik Morovic. Hindi ko binoto si Nicky kasi hindi niya rin ako binoto. Eh. Joke lang. Hindi, panalo talaga si Sinyo sa battle na yon. Kitang-kita naman. So all three rounds Sinyo. Binoto ko si Sinyo. Nakatalo na si Sinyo sa Konferencji. Però Niki. All good.